Bale ba, ba, justu datorren astean, garapen eramangarriaren asteak e, ospatuko dira, iparralden herri ezberdinetan, eta, bueno, ba, egun hauekari, ba, eh, puntutxo bat egin eh, eginen dugu, Iker Elosegi, e, Euskal Herriko Labantza Gambarako langilarekin, kaixo, atxaldeon? Bai, atxaldeon. Bueno, izan ere, ba, asko aipatzen da, e, garapen eramangarria, garria, jasangarria, E, baina xuxen zer den edo ba, ideia e, zehatzago bat jakite e, ukaiteko zer da e, garapenen jasangarri hori, zer zertan eragin dezake jendearen gantz, zer litzateke xuxen? Bai, garapen jasangarrian bat dira bi hitz, bat da garapena, eh, beraz azak eta handiago eta gehiago eta eh, bada nozion hori eta beste jasangarria hau da, uh, lur hau eh, mugatua izan ez, nola posibet bi konzeptu horiek beti gehiago eta mugatua den mundu batean ustartzea. Eh? Eta gara jasangarriaren sangarriaren eh, konzeptu hori, bada horrein, ba, ogoi bat urte dola konzeptu hori, ara, guztiz eratu dela denetan, uh, da, norazbait, bi kontraditorioa irduten zeko konzeptu bat. Eh? Eta ido inarri ditu uh, eh, konzeptu horrek. Uh, bat da, inguga menari buruzko uh, garapen jasangarri hori uh, kubiatzea, baita garapen horrek ez ezan ingurumen guzia zitu, Uh, bestea da, sozial mailean uh, jendearen uh, bizi mailak edo egin batean uh, ere bai, eta hirugarrena da eh, ekonomikoki eh, sistema ekonomikoan irauten alduen sistema baten eta atxemaitea. Eh, beraz, uh, nahiko, nahiko komplikatua zerbait egitea du helburu eta jasak, eta garapen jasengarri horrek. Zan ere, ba, bueno, eh, esan daiteke, bazken ba, urteetan garapenean e, zentratu garela eta alde, bat, alde batera utzi dugu inguramena eta kontutan izartzea ba, garapenean ezin dugula suntxitu inguramena, bestela e, ez, ez du iraunkortasunik ukango, ez? Bai, bai, hori da, baina e, e gauza da posibidea hori lortzea, e, bat erronka bat dira, e, ez da galdera hori ez da rapustu simple bat, baina eman dezagun eh, segitzen balin bat dugu gu errealdea beratz bezala dugun bizi maila ere maiten gure sistema ekonomiko honekin, uh, zonbat irauten aldugu, zonbat giren jazione. hori gugatzen badugu uh, gogo eta guri beha inbeste egiten aldira. Baina uh, ikusten balin bada planetatik uh, urbil, aga urrun jendean iznuna biziden. Hor uh, bada justizia sozialki, justizia problema handi bat. Eh, beraz, hori denak ustartzearen guduan da debatea. Eh, Gatatzen dena azken eh, urteetan, ba, inguramenari egin zezkion eta desmasia horiek eh, sobea urrun joan delera, baita, eta jendea oartzen dela, eta jendeak ezituela gehiago onartzen e, zertan ikusten ditugu horiek, ba, badira kataklismo handi batzuk, e, eh, zakit, erika bat hausten delarik, e, itxasuan eta kostaguzia zekintzen dolarik, eta edo Fukushima bat lertzen delarik, eta e, Pasifikoko arrain e, radioaktiboki kutsatu adilarik, beraz hori dira e, gizonaren, jendearen eta eraginak, zuzenak, hor mukak hunkitzen unkitzen dira. Eh? Baina e, nola, nola egin, e, ara, bizi alizaiteko, e, justizia, sozial justizia bat e, seurtatuz, eta ingukamenari egin batean, e, errespetu bat atxikiz. Eh, eta hori biziki zaila da. Eh, eta orain, azken urteetan, bon, ba, oso modan dira, eh, entzuten dira hitz batzuk, greenwashing talakoak, hau da, multinazional erraldoi horiek, eh, total eta alakoak, beraz, nunbait, eman dituzan etxempuetan eta kutsatzaile handi batzuk dirinak, be orain frogatuko dute, eh, euro edo dolar milion batzuk emanez, eta publizitatea hainitze eginez, frogatuko dute, ba, guztiz, eh, eta garapen jasangarri batean ari dirila ere bai. Beraz, bada niz komunikazioa inguru hartan, eta meoinarrizko problemak komunikazioa izan ala ez, beti horri dena den. Gainera esan daiteke, jendea behar bada konturatu bai, baina behar bada ere, ba, e, bueno, gaur egungo gizartean, ohitu gara, e, ba, erresta sumatzuetara, e, bizitza ba, erresago egiten gaituzten gauza ezberdinetara, eta ez dakite eh, ze punturaino e, eh, pres gauden edo jendea pres egoen ba ohitura da hoiek aldatu eta behar bada ba aitzinako gauza batzuk berreskuratu eta e, ba aldatze aldatzera, ez? Bai, bai, bai, bai. Hori hori bada galdera galdera hori zilegia da guztiz, eh? Ehm Ne orkestu erraiten nik nahi bizi duela bi mende bezala. Baina galdera hori uste dut buru guzitara dela heltzen mena, ni bizina nahi zen bezala biziko dira, mendik bi mendetarat jendeak, posibe izanen da, eta hor dira ostion erreten genituen eta arazo eta problematika guzti horiek ateratzen. Eh? Ez, da, ez da posi hori hori badakigu, hori badakigu, planeta honek ez titula jaseiten al, uh, planeta honetan bizikiren herrialdea beratzen um, maila hori, edatzen malin bada den bezala beste herrialdetarat, ez da posible, ez da posible, eta hor dira beraz eh, gauzak. Gero, jendeak konsientzia uste dut gero gehiago hartzen duela, e, eh, bat biziki esperientzia interesgarriak, han hemen edo eh, nahi, baina e, ara, usu dira gauza tipi batzuk. Eh, e, Ara, bat dira mugimendu batzuk, biziki interesgarriak direnak, menan eragin lokala dituztenak. Eragin horiek, nola egin, eh, ba, estatu bat maila daten maiteko, edo enpresa buru horiek egiazki e, eh, barren eta hor dira gako batzuk ene ustez gero Eta zuek e, ba, laborantza mundutik, batez ere, ba, bueno, e, garraio bideak garatzeko eta ba, desmasia izugarriak jaso dituen ere muan e, zentzu horretan ezakit e, ba, lan e, egiten duzuten eta batez ere ze behar ikusten duzuten ba, bueno, ba, hori aurrera eraman alizateko eta aurrera egin alizateko zentzu horretan ere, denak. Bai, ba, laborantza aldetikan, eh, galdera horiek ere badira, eta gero eta gehiago laborantza mundua oartzen da, problematika hor dela. Eh. Ze eh, atera bidea atxamaitan biden, e, nor da kapable orain, erraiteko, ara, ogoi tamar, berroi tamar buruan, Eh, petroleoaren garestitzearekin eh, gure laborantza sistema hemen Europa e, mendibalde honetan ezagutzen duen honek nola eginen du? nola ginen du traktor bat nasarazteko eh, e, eh, petrolioa ez dakit zenbat eh, eurotera eta iritsiko Beraz, horri e, buruz, arraz, galderak hor dira eta arrapostuak ez dira sinpleak bat ere. Eh? Guk hemen Euskal Herriko laborantza gambaran lan egiten dugu eta laborantza errikoita irankor bat ditzen dugun zerbait garatuz. Eh? Hor ere garapen konzeptua hor dugu. Nahi dugu albezain bat laborari etxetan, etxaldetan, albezain bat ere muetan, e, pixka bat modelo horiek eta e, izan dizten, eta ez e, sobera garatu den, laborantza industrial nunbait inguramenaz e, euh, paso egiten zuena, nunbait lan postuak eta laborandi euh, kopuruak erabat e, hautsi dituenak, hautsi edo desegin dituenak, zigarria da azken, amarrurtetan azken, ogoi urtetan zunbat etxalde hustu den, zunbat lan Azkenean lagun bat lan postu bat baita, zuma lanpostu postu diren desagertu. Uh, ara bat, uh, nola egin behar albezain bat laborari herrietan, uh, inguramenari kasu egiteko uh, ekoizpen manera batzuk eta eginez, eta lan horiek ditugu eramaiten egon guziz guk hemen lan laburantzak emarrena. Ados, ba, mil iker er, gurekin aipatzagatik, ba, garaipen, garapen iraunkorraren inguruan, ba, bueno, laborantza gambaratik darma zuen lan hori. Ba, mil esker zuen ikusarte.